Dale, bro, es que yo creo que ese macho está en la casa. Pero, ¿cómo que yo creo de qué? Está en la casa, no está. Tú, estás, tú tienes miedo, estás cagado, brother. Cojones, vamos encima. Pues dale, pues el entonces. Sí o sí. va sí trabajar, sí, va trabajado, dale, va partido. Dale. ¡Goku! Espera, prendió la luz, dale, que ahí viene, vamos dale. Vamos vamos a darle ahora, ahora, ahora, dale, corre, corre. ¿Viste que antiguo la puta, cómo te pido? no soñaba mientras dormía, sentí que decía que para buscarme por mí saldrían de noche y de día. Si salen por mí esta noche te advierto. Y si salen por mí esta noche oh no, no na na na na na, na. no Sigo número 90 príncipe, los chiles, las 40. Ustedes tienen chavo, yo soy dueño de la imprenta. Drácula Boy, mi hermano ya está demostrado que ustedes nadie brillan después que yo me les paro al lado. 20 vanes me tratan de sellar por los escáneres. Y yo con Draculita en casa viendo Disney Channel tranquilo. Tirado para atrás, cabrón, yo sí sé de esto. De pa' hoy metí más de un melón debajo el tiesto, el plato Siempre debajo de la butaca, si no paran tranquilo que yo te fío de la chaca. Mozo, me voy enmascarado cuando lo rozo, porque hay ustedes, estoy pegado y soy famoso el presidente. Aquí yo soy como allá fuera Obama. Yo jalo el celo y te meten debajo de la grama, de Quintana hasta la talia, desde el sello hasta cantera. Salveo haciéndole tiempo en la nevera. Ando con el folche, con la ropa doche bien empapelado, saliendo de noche. Ando con mi Glock, no hables tanta bla bla, si no quieres que te den plata, plata. Ando con el folche con la ropa doche bien empapelado, saliendo de noche. Ando con mi Glock, no hables tanta bla bla, si no quieres que te den plata, plata yo soñaba mientras dormía, sentí que decía que para buscarme por mí saldrían de noche y de día. Y si salen por mí esta noche de atiendo. Y si salen por mí esta noche, oh Dios. No na na na na na na. No na na na na na na. Oh. El el cerebro. Hueca, hueca. Dios libre me pase algo y yo me muero mañana. No gasten chavo en cementerio, que me entierren en Quintana. Correa me enseñó otro mundo adentro de la cruz. que no importa con quién tú andes, en verdad quién eres tú. Por eso no gasten en flores, porque hay que pagar la luz. Y como quiera, yo me fui para el cielo con mi país Jesús, el que me dio los pasos para llegarle a donde estoy. Por eso tengo tickets como aquí con Floyd. El príncipe, a mí ustedes ninguno me meten feca. Si todo lo que han tirado para dentro de la olla nunca seca. Y aparte, yo con tu nombre y un mal que lo tacho y mañana te manda 100 el al parque. Mami, dile al novio tuyo que me tumbe la cotorra. Que ustedes para el club les mandan a quitar la gorra. Yo soy estrella cine, conmigo no es Yo entro con la gorra y en la cintura a 10 milímetros. El It's the champion boy. Puerto Rico 135. Y ustedes no componen un carajo yo soñaba mientras dormía, sentí que decían que para buscarme por mí saldrían de noche y de día. Y si salen por mí esta noche te advierto. Y si salen por mí esta noche, oh Dios, no na na na na na na, na, na, na, na, na,